السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla kadhalika kuomba sala na salamu kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala tunaendelea na somo la fikhi kitabu aqsal mukhtasarat cha ibn balban رحمه الله رحمة واسعة وكنا قد توقفنا عند فصل صلاة العيدين na tulikuwa tumesimamia katika fasili ya swala ya Eid mbili tukasema wa salatu al-eidain fardhu kifayatin na swala ya jimbili ni faradhi kifaya tusema hadha min al-mufradat <clears throat> eh kuhukumu swala ya jimbili kuwa ni faradhi kifaya ni katika mufradat wa waqtuha ka salati duha na wakati wake mwanzo wa wakati wake ni kama swala ya duha wa akhiruhu zawalu na mwisho wa wakati ni zawad jua kutoka kati ya mbingu fa illam yu'lam bil'id illa ba'dahu ikiwa haikujulikana Eid isipokuwa baada ya zawad sallu min al-ghadi qada'an wataswali siku inayofuata qada wa shurut al-wujubiha shurut jum'ati na inashurutishwa kwa ajili ya kuwajibika hiyo swala ya mbili masharti ya Ijumaa ambayo ni matano yaliyopita walisihatiha na inashurutishwa kwa ajili ya kusihi hiyo swala ya Idi mbili istitwanu watu kwa wakazi wa adadul jumaa na vile vile idadi ya ijumaa لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها لكن سنة kwa mtu ambaye asikepitwa na hiyo swala ya Eid au baadhi yake kulipa wa ala sifatiha afdal na kulipa hiyo swala ya Eid katika sifa yake katika sifa yake hilo ni bora mtu atakayepita na swala ya Eid atalipa tofauti na swala ya Ijumaa swala ya jumaa mtu pitwa kalas hana tena cha kulipa swala ya dhuhuri lakini swala ya Idi mtu akipitwa nayo basi atalipa na ulipaji wake akilipa katika sifa yake ya swala ya Idi hilo ni bora na ikra بسم الله rahim الرحيم الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبع يقول المؤلف رحمه الله وتسن في صحراء وتأخير صلاة الجمعة وأكل قبلها وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضحل ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستا وفي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 kwa hali ya urf kuona kwamba hii sehemu iko karibu na majumba yani watu waende sehemu ambayo si msikitini waswali jangwani eneo ambalo liko wazi lakini hilo eneo lenyewe liko karibu liwe karibu na majumba kioro ili isiwe kwenda kwao hiyo sehemu hiyo ni safari lialla yakuna dhahabuhum ilaiha safaran ili isiwe kwenda kwao huko jangwani kwenye hilo eneo la kuswalia ni safari fala tasihu minhum idhan ikawa haisihi swala tena kwa sababu ikiwa mbali ikiwa anapoenda ni mbali itakuwa ni nini ni safari ikija kuwa safari swala ya jumaa yetu fanyaje eh swala ya Eid yetu fanyaje haitozihi kwa sababu tumesema kwamba swala ya jumaa haizihi kwa msafiri kwa eneo lile la kusalia swala ya Eid iliyo karibu na majumba ili isiwe kule kwenda kwao ni safari ikawa tena hiyo swala yenyewe ya jumaa swala yenyewe ya Eid haisihi kwa wao wa wayustatna من سنية أدائها بصحراء ويستثنى من سنية أدائها بصحراء مكة ويستثنى من سنية أدائها بصحراء مكة ويستثنى من سنية أدائها بصحراء مكة ويستثنى من سنية أدائها بسحراء مكة فتسن صلاة العيد في المسجد الحرام فتسن صلاة العيد في المسجد الحرام فتسن صلاة العيد في المسجد الحرام لفضل البقعة لفضل البقعة ويستثنى من سنية أدائها بسحراء مكة فتسن صلاة العيد في المسجد الحرام لفضل البقعة wanasema na inavuliwa katika ule usunna wa kutekeleza hiyo swala ya Eid jangwani inavuliwa kwenye ule usunna wa kuswaliwa na kutekeleza hiyo swala ya Eid wapi jangwani maka maka inavuliwa maka inavuliwa fatusannu salatu al-Eid fil masjid ni sunna katika mji wa maka kuswali swala ya Eid msikitini tena fil masjid al-haram katika ule msikiti wa uh, Baitullah al-Haram ule msikiti wa maka ويستثنى من سنيه ادائها بسهراء مكه inavuliwa katika usunna wa kutekelezwa hiyo swala ya Eid jangwani maka fatusannu salatu al-Eid fil masjid al-haram ni sunna kuswali swala ya Eid masjid al-haram lifadhli albuqa kwa ajili ya ubora wa ile sehemu maka ubora wake kuhusiana na swala ni kubwa kubwa sana kwa hiyo wakasema kuswali ndani ya masjidi al-Haram ni bora kwa sababu lile eneo ni bora wakasema kwa Maka sunna ni kuswali pale al-Masjid al-Haram kwa sababu lile eneo ni bora وتاخير صلاه فطر اي وتسن تاخير صلاه فطر وتاخير صلاه فطر ni sunna kuchelewesha swala ya Eid al-Fitr wa ta'khir salati fitr na kuchelewesha swala ya Eid al-Fitr Eid ya mfungo mosi yani Eid ya baada ya Ramadhan ni sunna kuchelewesha wa aklun qablaha na ni vile vile sunna kula kabla ya swala wa aklun qablaha na ni sunna kula kabla ya swala idi ya mfungo moja ni sunna kabla ya swala mtu ale wa akilon kabla na ni sunna kula kabla ya swala wa taqdimu adha na kuswali haraka idi ya mfungo tatu wa taqdimu adha na kufanya haraka kuiswali kuitanguliza mapema swala ya Idi ya mfungo tatu wa tarku aklin kablaha limudhahhir na kuacha kula kabla ya hiyo swala kwa mtu mwenye kuchinja udhiya wa tarku aklin kablaha limudahhin na kuacha kula kabla ya hiyo swala ya aidi ya mfungo tatu kwa mtu mwenye kuchinja udhiya ni sunna yeye aache aache kula lakini kama atachinja ile siku yenyewe ya siku yenyewe ile ya ya ya, ya, ya idi. kama atachinja ile siku yenyewe ya idi, basi e, ni sunna kwa kiyeye asile kwanza asile kwanza aende akaswali arudi achinje yani sunna uh, kula katika kile kichinjo chake kwa hiyo hapo namzungumzia yule ambaye anaweza kufanyaje anayetaka kuchinja uktub amma alladhi la yudhi أما الذي لا يضحي أما الذي لا يضحي فهو مخير بين أن يأكل أم لا يأكل أما الذي لا يضحي فهو مخير بين أن يأكل أم لا يأكل أما الذي لا يضحي فهو مخير بين أن يأكل أم لا يأكل أما الذي لا يضحي فهو مخير بين أن يأكل أم لا يأكل كذا لمن يضحي بعد يوم العيد كذا لمن يضحي بعد يوم العيد كذا لمن يضحي بعد يوم العيد اما الذي لا يضحي اما يله امباي حجنجي اما الذي لا يضحي اما يله امباي حجنجي فهو مخير بين ان ياكل ام لا ياكل يي انا خياريشوا بين يكون واجب يله امباي حجنجي هذا كشنجو تكشنجي ile siku ya ile mfungo anatiyarishwa baina ya kula yani kabla ya swala au kutokula na vile vile yule ambaye ana kichinjo lakini atachinja siku inayofuata baada ya siku ya Idi wakadha liman yudhi baada يوم العيد na vile vile yule mwenye kuchinja baada ya siku ya Idi sababu sisi kuchinja Ah, ni siku tatu siku ya Idi na siku inayofuata na siku inayofuata siku tatu kwa hiyo mtu anaweza akachinja ile siku ya Idi au siku ya pili baada ya siku ya Idi au siku ya eh, siku ya pili siku ambayo inayofuata baada ya siku ya Idi au siku ya inayofuata inayofuata baada ya siku ya Idi kwa yule ambaye anachinja kiarisho baina ya kula na kutokula na yule ambaye atakayechinja siku inayofuata baada ya siku ya Eid kwa tunamzungumzia hapa kwamba ni sunna yeye kuacha kula kabla ya swala ya Eid ni yule mwenye kuchinja lakini vile vile mwenye kuchinja ile siku ya nini siku ya Eid kama sio kuwa na kichinjo na yule ambaye asiyechinja siku inayofuata baada ya siku ya Eid yeye anatayarishwa baina ya kula na kutokula ويصليها ركعتين قبل الخطبه na anaswali raka mbili kabla ya khutba wayusalliha rak'atayn kabla al-khutba na anaswali hiyo swala ya Eid raka mbili kabla ya khutba bila ijma ni kwa ijma ya wanaotuoni kwamba zinaswaliwa raka mbili قبل الخطبه يعني سؤال يعني الامري قبل الخطبه يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءه ستا يكبر في الاولى انا لته تكبيره ketika raka ya يكبر في الاولى انا لته تكبيره ketika raka ya بعد الاستفتاح بعد ya dua ya kufungulia swala yani ameshaleta takbiratul ihram طيب analeta dua al-istiftah au dua at-tawajjuh analeta ile dua ya kufungulia swala sasa akishaleta ile dua ya kufungulia swala wa kabla at-ta'awud na kabla hajasema a'udhu billahi minash shaitani rajim wal qira' na kisomo yani kabla hajalete taawudh na kisomo sittan takbirati hapa ina maana kwamba ile takbira eh, takbiratu ihram haifanyeje haihesabiwi kwa hiyo akisema Allahu akbar ataleta dua ya kufungulia swala halafu ataleta hizo takbira sita kisha atasema a'udhu billahi minash shaitani rajim atasoma uh, ah, sura fatiha na baada yake sura kama tukavyoona kipande kinachofuata ikiwa na maana la tuhsabu minha takbiratul ihram la tuhsab minha takbiratul ihram la tuhsab minha takbiratul ihram haihesabiwi katika hizo sita takbiratul ihram la tuhsab minha takbiratul ihram haihesabiwi katika hizo sita takbiratul ihram kwa hiyo ikiwa maana kwamba kama tutajumlisha na takbiratul ihram zitakuwa ngapi saba wa fi thaniyati qabla alqiraati khamsan na kwenye raka ya pili kabla ya kusoma ataleta takbira tano wa fi thaniyati na katika raka ya pili kabla alqiraati kabla ya kusoma khamsan تكبيرة تانو اكتب غير تكبيرة الانتقال غير تكبيرة الانتقال يعني في الثانية قبل القراءة خمسة غير تكبيرة الانتقال وفي الثانية قبل القراءة خمسة غير تكبيرة الانتقال نقول يلي ile raka ya takbira tano baada kabla ya kusoma kwenye raka ya pili ataleta takbira tano kabla ya kusoma lakini ukiondoa ile takbira ya kuhama ukiondoa ile takbira ya ya kuhama yani takbira ya kuhama ni ipi ni ile ya kutoka uh, kwenye sujud na kusimama ile au hisabu kwa ile kuhesabu tutakuwa ngapi sita rafian yadayhi ma kulli takbiratin hali ya kuwa ni mwenye kunyanyua mikono yake pamoja na kila takbira rafian yadaihi ma kulli takbiratin akiwa ni mwenye kunyanyua mikono yake pamoja na kila takbira ithubuti dhalika ana Umar kwa kuthibiti hilo kutoka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu nithibiti kwamba yeye alikuwa ananyanyua mikono yake kwenye zile takbirati zaidi na vile vile katika katika swala ya janaza alikuwa ananyanyua mikono yake katika takbirati zile zaidi na kwenye swala ya jeneza kwa hiyo ya rafi'an yadayhi ma kulli takbiratin katika hali ya kunyanyua mikono yake pamoja na kila takbira ويقول بين كل تكبيره ويقول سواء اماما او غيره ويقول سواء اماما كان او غيره سواء اماما كان او غيره ويقول سواء اماما كان او غيره نا نسمع سواء امام نا اسيه كو امام ويقول سواء هو مسمى الامام او سواء امام بين كل تكبيرتين كاتيا كلا تكبيره 2 بين كل تكبيرتين كاتيا كلا تكبيرا 2 الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا كما لندوا تكيه يسمع بين تكبيره 2 الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره او يعني منين يسوق حاجه يعني اتسمع منين منين يسوق حاجه او اتلت منين منين يسوق كوبين هذه التكبيرات baina takbira mbili atakuwa anasema maneno Allahu akbar kabiran walhamdulillah katiran wa subhanallah bukratan wa asira wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sallama tasliman katira au ghairahu au yasiyokuwa hali yarhamukallah naam mpaka hapo kuna swali eh kuna baadhi ya kitabu kama nasema kwamba bai au ni mmoja mmoja imeandikwa maneno katika swala ya Idi au katika swala ya jenezi baada ya kabila ya kwanza na hapo wanatokea ni sunna ni la ni sunna ni sunna hivyo ni sunna eh. kama mtu ataona raji nyingine jambo lingine na uwezo kusema ni bid'a aslan kwa sababu umethibiti kutoka kwa Umar <coughs> eh naam yani tunajumlisha hizi zote mbili نعم asili katika swala ni maamuma yeye sauti yake kutokusikika yani ndio asili asili katika swala maamuma sauti yake kuto kusikika hapo au khaira غير يعني katika zile adhkar ambazo mtu anaweza kazileta katika hali ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile vile ambavyo mtu anaweza kanyamaza amrun wasi نعم يقرأ قال رحمه الله ثم يقرأ بعد الفاتحة الأولى سبح والثانية سبح سبح سبح سبح اسمه نعم بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية خاشية ثم يخطب ثم يخطب كخطبة الجمعة لكن يفتتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون في الأضحى ما يضحون وسن التكبير المطلق ليلة العيد والفطر, والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نعم ثم قال بعد ذلك ثم يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية thumma yakra kisha anasoma jahran mama yatamsudia thumma yakra jahran kisha anasoma kwa hali ya wazi thumma yakra jahran kisha anasoma kwa hali ya wazi baada al-fatihati fil ula baada ya sura fatiha katika raka ya kwanza sabbih sabbih sabbih isma rabbikal a'la ثم يقرا جهرا بعد الفاتحه بالاولى سبح kisha anasoma baada ya suratul fatiha katika raka ya kwanza sabbih wathaniyati na katika raka ya pili al-ghashiya al-ataka hadithu al-ghashiya wathaniyati al-ghashiya na kwenye raka ya pili baada ya suratul fatiha anasoma al-ghashiya thumma yaktubu ka khutbatayil jum'ah kisha anahutubu kama hutuba mbili zaidi kama hutuba mbili za Ijumaa thumma yaktub ka khutbatay juma kisha anakutubu kama hutuba mbili za Ijumaa fil kayfiyah wal ahkam thumma yaqtub ka khutbatay juma fil kayfiyah wal ahkam kisha na kutubu hutuba mbili kama hutuba za Ijumaa katika namna na hukumu ثم يخطب خطبتي الجمعه ثم يخطب كخطبتي الجمعه kisha anakutubu kama khutba mbili za Ijumaa kinamna ya kutubu hizo khutba mbili ni kama khutba za ijma hukumu zake ni kama hukum za khutba ya ijma japokuwa katika baadhi ya vitu ambavyo tutakuja kueleza baadaye kidogo لما كان ثم يخطب كخطبتي الجمعه حتى الاحكام من تحريم الكلام حتى الاحكام من تحريم الكلام حتى الأحكام من تحريم الكلام حتى الأحكام من تحريم الكلام mpaka hukum katika hali ya kuharamishwa mtu kuongea wakati khatibu anapotubu kwa hiyo anachotaka kutuambia muallif rahimahullah khutba ya Eid ni kama khutba ya Ijumaa khutba ya Ijumaa inakuwa na khutba mbili kadhalika khutba ya Eid inakuwa na khutba mbili haya masala ya khutba ya Eid kwa khutba mbili ni maarufu منذ قديم الزمان toka miaka hiyo zamani bali maimamu wote wanne wanasema khutba ya Eid ni khutba mbili bali ibn Hazm al-Zahiri ibn Hazm al-Zahiri ma zahiriyatihi pamoja na kuwa kwake ni mtu ambaye alichukua dhahiri ya hadithi anasema kutuba mbili bali jam'un kathirun min alulama qalu bihadha alqawl bali wengi katika wanachuoni wamesema hii kwamba hutuba ya hili kwangu mimi rajib ni hutuba mbili kwangu mimi rajih ni hutuba mbili sababu nyingi ilipokuwa imamu Abu Hanifa zama zake zilikuwa karibu sana na maswahaba kama ingekuwa ni sunna hutuba moja lazima angejulikana aliyohamisha ile hutuba kutoka kwenye hutuba moja kupeleka katika hutuba ngapi mbili angejulikana Imam Malik hakulia Madina hakuwahi kutoka Madina kasoma Madina kakulia pale amepia pale kama kutoka ni kwa ajili ya haji au umra pekee yake sema kutuba mbili na kwamba yeye amekulia pale kukuta waislamu na kutubu kutuba mbili zaidi Imam Shafi hakuna asiyojua ni mtu mwenye kutamasaki na sunna yakulu bi anasema kutuba mbili Imam Ahmad kam yahfadhu min min al-ahadith Imam Ahmad hadithi ngapi kaifanya maadhalika yakulu bi pamoja na hayo anasema hutuba zaidi ni hutuba bali ukiangalia khilafu kwa zamani ilikuwa ni ndogo sana Sheikh Uthaymeen wakati anashirehesha Zadi Mustakni katika Sharhul Mumti yeye akasema sunna ni kutuba moja lakini pamoja na hayo akasema al-amru wad jambo ni pana anayetaka naweza kusumu moja anayetaka naweza kusumu mbili Sheikh Albani ndo sana sana sana sana aliyozungumzia habari za khutba yaidi kuwa ni khutba moja Kama nikiulizwa nitasema khutba uh, yaidi ni khutba mbili lakini kwa ajili ya furuja ni al kutoka kwenye khilafu na zile kaifia siwe tofauti tofauti hasa kwa watu wa sunna uh, na kutubu kutuwa moja ahiana <laughs> unafanya kitu kwa ajili ya maslahi mengine na kutubu kutuba moja lakini araji uh, kungurudi kutuba uh, ya hili ni kutuba mbili kama vile ambavyo ilivyokuwa kutuba mbili za Ijumaa لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانيه بسبع anasema lakini akafungua kutuba ya kwanza kwa takbirati tisa lakini yastafihu alula bitisa takbirat lakini anafungua ile kutuba ya kwanza kwa takbira tisa wathania bisab'i na kutuba ya pili kwa takbira saba hakana bali hivi ndio walivyosema hivi ndio walivyosema kwamba ile hutuba ya kwanza nafungua kwa takbirati uh, tisa na ile hutuba ya pili takbirati saba ثم قال ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يضحون khatib na anawabainishia watu katika hili ya mfungo mosi katika hutuba ya idi ya mfungo mosi vile vya kutoa mayukrijuna vile ambavyo wao wanapaswa kutoa yani katika zakat alfitri jinsa wa kadra atawabainishia vitu vya wao kutoa vitu gani ambavyo wao inabidi watoe na makadirio yake ni yapi kwa katika maneno katika yazungumza inabidi ile alibainisha wabayinu lahu fil fitr ma yukhrijun na awabainishie wao katika zakat e, katika ile idi kwenye hutuba ya idi ya mfungo mosi vile vitu ambavyo wao wanahitaji kuvitoa na kiwango chake wa fil adha na kwenye idi ya mfungo tatu ma yudhahuna vichinjo vya kuchinja atawabainishia vichinjo vya kuchinja na awafundishe ahkam za kuchinja wa fil adha na ili yamfungo tatu mayubahun yudhahun e ay yubayinu lahum atawabainishia wao vitu au wanyama wa kuchinja na hukum za kuchinja hivi ndio ambavyo nahubiri khatib afanye kwenye hutuba ya swala ya Eid وسنة تكبير المطلق ليلتين عيدين قبل هذا أكتم ما يلي يعني. التكبير قسمان التكبير قسمان التكبير قسمان المطلق يعني القسم الأول مطلق والقسم الثاني مقيد مطلق ومقيد القسم الثاني مطلق آه، القسم الأول مطلق والقسم الثاني مقيد فالمطلق هو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات فالمطلق هو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات فالمطلق هو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات فالمطلق هو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات في ليلتي العيدين في ليلتي العيدين في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة وفي كل عشر ذي الحجة فالمطلق هو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة وفي كل عشر ذي الحجة ويبتدئ من دخول الشهر ويبتدئ min dukhuli shahri ila faragh al-khutbah wa yabtadi'u min dukhuli shahri ila faragh al-khutbah wa yabtadi'u min dukhuli shahri ila faragh al-khutbah takbira hizi ambazo zinaletwa siku zaidi tunakusudia hili ya mfungo mosi na ya mfungo tatu zimegawanyika katika mafungo mawili mutlaqun wa muqayyad kuna takbir zinaitwa at-takbirul mutlaq na kuna takbir zinaitwa at-takbirul muqayyad hapa nisikilizeni vizuri فالمطلق اي التكبير المطلق takbira ambayo inaitwa takbirul mutlaq huwa alladhi lam yuqayyad biadbari salawat ni ile takbira ambayo haijahusishwa na kufungwa baada ya swala haijafungwa wala haijaelezwa kwamba watu walete kila baada ya swala في ليلتي العيدين hii atakbiru mutlaq inakuwa katika usiku wa idi mbili yani usiku wa idi ya mfungo mosi na usiku wa idi ya mfungo tatu atakbiru mutlaq unakuwa wakati huo usiku wa idi ya mfungo mosi na usiku wa idi ya mfungo tatu wa كل kulli ashri dhilhijja na yale masiku yote kumi ya mfungo tatu yani kuanzia siku ya kwanza ya mwezi wa mfungo tatu mpaka siku ya kumi ويبتدئ من دخول الشهر الى فراغ الخطبه التكبير المطلق katika yale masiku kumi katika mwezi wa mfungo tatu ataanza toka kuingia kwa mwezi toka kuandama kwa mwezi mpaka kumalizika hutuba siku ya Idi toka kuingia kwa mwezi atakuwa analeta hizo takbira mpaka kumalizika hutuba siku ya kumi tunasema at-takbir mutlaq kwa sababu hizi takbira mtu analeta wakati wowote na sehemu yoyote isipokuwa zile sehemu ambazo ah, janati kama ilivyokuwa chori na mfano wake lakini sehemu yoyote kuwa hizi takbira atakuwa anazileta sio anasubiri baada ya swala tu la anazileta wakati wowote na ndio maana ikaitwa at-takbiru mutlaq kwa hiyo at-takbiru mutlaq inakuwa wakati gani usiku wa idi ya mfungo mosi na usiku wa idi ya mfungo ngapi mfungo tatu ijapokuwa usiku wa ya mfungo tatu unaingia katika masiku kumi ya mwezi wa mfungo tatu ambao toka kuandama kwa mwezi wa mfungo tatu mtu atakuwa anaanza kuleta takbira mpaka kumalizika hutuba siku ya Eid tumeelewana ama takbiru muqayyad اما التكبير المقيد أما التكبير المقيد أما التكبير المقيد فهو الذي يكون عقب كل فريضة أما التكبير المقيد فهو الذي يكون عقب كل فريضة أما التكبير المقيد فهو الذي يكون عقب كل فريضة صلاها في جماعة صلاها في جماعة صلاها في جماعة في عيد الأضحى صلاها في جماعة في عيد الأضحى فهو الذي يكون عقب كل فريضة صلاها في جماعة في عيد الأضحى والتكبير المقيد والتكبير المقيد خاص بعيد الأضحى والتكبير المقيد خاص بعيد الأضحى وهو بعد الصلاة والتكبير المقيد خاص بعيد الأضحى wa huwa ba'da salati tunaposema at-takbirul muqayyad tunakusudia takbira gani fa huwa alladhi yakunu akiba kulli faridatin sallaha fi jamaa ni ile takbira ambayo inakuwa baada ya kila swala ya faradhi inayoswaliwa jamaa at-takbirul muqayyad ni ile takbira au zile takbira ambazo zinaletwa baada ya kila swala ya faradhi ambayo inaswaliwa jamaa kwa hiyo zimeitwa kwa sababu zimefungwa na kufanywa mashruu kuletwa baada ya swala ya faradhi swala fi jamaa zitakazoswaliwa katika jamaa fi Eid al-Adha katika Eid ile ya mfungo tatu wa huwa baada swala na hiyo takbira inakuwa baada ya swala tena ya faradhi kwanza atakbiru mutlaq na atakbiru muqayyad yani hapa dhibiti vizuri atakbiru mutlaq inakuwa katika usiku wa Eid ya mfungo moja na usiku wa Eid ya mfungo tatu ambayo hii mtu analeta kila wakati na vile vile masiku kumi ya mfungo tatu analeta kila wakati halafu kuna at-takbir mukayyad hii at-takbir mukayyad haiwi isipokuwa katika idi ya mfungo tatu pekee yake na inakuwa baada ya swala ya faradhi iliyoswaliwa jamaa sawa طيب <clears throat> والناس فيه قسمان والناس فيه قسمان والناس فيه قسمان والناس فيه قسمان يعني القسم الأول غير محرم يعني القسم الأول غير محرم غير محرم يبدا من فجر يوم عرفه يبدا من فجر يوم عرفه يبدا من فجر يوم عرفه الى عصر اخر ايام التشريق من فجر يوم عرفه الى عصر اخر ايام التشريق يبدا من فجر يوم عرفه ila asri akhir ayami tashrik na watu kuhusiana hii at-takbir al-muqayyad mgawanyika katika mafungu mawili at-takbir al-muqayyad watu mgawanyika katika mafungu mawili ghairu muhrim asiyokuwa haji yani yule ambaye hayuko katika viwanja vya haji hajaenda kuhiji ghairu muhrim ambaye yeye sio hujaji asiyokuwa hujaji wakati gani ataanza hizi takbira kila baada ya swala ya faradhi yabda'u min fajri yawm arafa ataanza hizo takbira ambazo ni muqayyad toka alfajiri ya siku ya arafa toka alfajiri ya siku ya arafa siku ya arafa siku ya 9 mfungo tano ataanza hizo takbira baada ya alfajiri siku ya arafa ila asri akhir ayami tashriki na mwisho wake ni swala ya al-asr siku ya mwisho katika ayami tashrik mwisho kwa yeye kuleta hizi takbira ni swala ya al-asr ya siku ya mwisho katika ayami tashrik ايام التشريق نزيد ايام التشريق ni siku tatu baada ya siku ya Eid ayamu tashrik ni siku tatu baada ya siku ya ya Eid ah, kwa maana tarehe 11 12 na 13 kwa siku tarehe 13 akisha swali swala al-asr ataleta hizi takbirat al-muqayyada na ndio utakuwa mwisho lakini mwanzo ataanza toka alfajiri ya siku ya Arafa القسم الثالث محرم القسم الثاني محرم يبدا من صلاه الظهر يبدا من صلاه الظهر يبدا من صلاه الظهر يوم النحر يبدا من صلاه الظهر يوم النحر يبدا من صلاه الظهر يوم النحر يبدا من صلاه الظهر يوم النحر يوم النحر الى عشر ايام التشريق الى عشر ايام التشريق يبدا من صلاه الظهر يوم النحر الى عشر ايام التشريق انا muhrim محرم محرم yule قايد الحجاج هل aliyoenda kuhiji يبدا من صلاه الظهر يا ataanza بعد يا صلاه ya yabda min salati dhuhur ataanza baada ya swala ya dhuhuri yauma nahri ile siku ya kuchinja yauma nahri siku ya kuchinja siku ile ya tarehe kumi ila asri ayyam tashrik mpaka uh, swala ya asri katika ayyam tashrik kwa hiyo tofauti ya muhrim wa ghair al-muhrim tofauti ya hujaji na asiyokuwa hujaji iko mwanzo wa kwanza asiyokuwa hujaji anaanza alfajiri ya siku ya Arafa na hujaji anaanza swala ya adhuhuri siku ya tarehe ngapi tarehe kumi siku ya hii nimeleta kutangulizi kusudi ya maneno yatike leta yatike kuja sasa hivi leo mwalimu anasemaje wa sunna takbiru mutlaq lailatayn aidain na ni sunna kuleta takbir mutlak ambayo tumesema zisizo husishwa na kufungwa na swala katika usiku wa idi ya mfungo mosi na usiku wa idi ya mfungo tatu akasema walfitru akadu hizi takbira ambazo ni almutlaq kuzileta katika idi ya mfungo mosi inatiliwa nguvu zaidi liurudi alaya kwa sababu aya imekuja Allah subhanahu wa ta'ala anasema walitukmilu alidda walitukabbiru Allah kwa ajili idadi na mu mu mulete takbir kwa ajili ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo aya imekuja kwa hiyo maana wakasema walfitru aka na kuleta hizi takbira katika idi ya alfitr inatiliwa nguvu zaidi kadhalika wa min awwal dhilhijja ila faragh alkhutba na vile vile kuanzia siku ya mwanzo katika mwezi wa mfungo tatu mpaka kuisha kwa khutba kwa hiyo anachokusudia kusema kwamba atakbiru mutlaq inahusiana na usiku wa Idi ya mfungo mosi na usiku wa Idi ya mfungo tatu na vile vile kuanzia siku ya mwanzo katika mwezi wa mfungo tatu mpaka kumalizika kwa hotuba ndio mwisho wal muqayyadu ambao tumesema kwamba ambayo inaletwa ah, kila baada ya swala ya faradhi ambayo inaswaliwa jamaa wal muqayyadu aqba kulli fariidatin fi jama'ati ni ile ambayo inaletwa kila baada ya swala ya faradhi ambayo imeswaliwa katika hali ya jamaa ambayo imeswaliwa jamaa فاذا صلى وحده لا يكبر فاذا صلى وحده لا يكبر كما mtu ataswali peke yake haleti takbir kwa sababu tunasema inaletwa kila baada ya swala ya faradhi iliyoswaliwa jamaa kwa mtu ataswali peke yake mfano amechelewa akaswali peke yake hatoleta hii takbir al-muqayyad anasema min fajri arafat al-muhill kuanzia alfajiri ya arafa kwa mtu ambaye si hujaji min fajri arafa limuhillin kuanzia alfajiri ya siku ya arafa kwa asiyekuwa hujaji المحل المحل آه غير الحج ni yule asiyokuwa hujaji walmuhrim na kwa hujaji walmuhrimin na kwa hujaji min dhuhuri an-nahr ataanza adhuhuri siku ya kuchinja adhuhuri ya siku ya kuchinja yani adhuhuri ya siku ile ya tarehe kumi ila asri akhir ayami tashriki wote kiujumla mwisho wao ni alasiri ya mwisho katika masiku ya atashiriki tumeelewana jamani haya tunasimama hapa leo